حديث چلنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا جناب رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سلم بسيار ترين السواب را در نماز کسانی صاحب می شوند که راه طولانی را بیایند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما امت اسلام را گاه می کند که خانه هر کسی از مسجد دور باشد آن انسان با سببی آن راه طولانی را آمدنش ثوابی بیشتر خواهد صاحب شد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک انسانهایی که از مسجد دور هستند خانه دور هست آنها را تشویق به مسجد میکند که ای بنده وقتی که تو از خانت تا مسجد قدم زنان میای فکر نکن که آن همسایه مسجد که مسجد میآید ثواب هر دو شما برابر است بلکه ثواب تو ای کسی که خانت از مسجد دور از تو راهی طولانی را طی کنی ثواب تو بالاتر و افضلتر است ثواب تو زیادتر است پس برادرانی که از مسجد دور هستید برادرانی که در مسجد نزدیک هستید همه شما به سوی مسجد بیایید البته را به منفعت خود شماست البته را شما صاحب ثواب خواهید شد این حدیث از کتاب صحیح بخاری